Повеќе пати во изминативе неколку недели споменавме, ова е година на астрономијата. 2009 година е светска година на астрономијата. И некаде кон средината на минатата недела од Париз, Франција, Се вратија двајца представници на Скопското астрономско друштво од 10-дневно учество на светскиот астро астрономски симпозиум со кој сушност беше одбележен почетокот на едно глобално ниво, значи беше одбележен почетокот на годината на астрономијата. На овој настан учествува, партиципира со своји искажување и трудови околу 1000 студенти по физика и астрономија, но и астрономи од целиот свет. Што конкретно таму се случуваше, ке дознаеме од нашите представници, од представниците на Македонија на овој светски собир во Франција. Наедно да и да ги поздравиме, да им посакаме добре дојде на Мартин Стојановски. Така. Добро вечер, Мартина е економиста, инаку член е на Скопското астрономско друштво. Добро вечер и добре дојде и за Филип Парталовски, студент на Институтот за физика, катедра за примената астрономија, нели така исто така член на така, Скопското да, астрономско друштво. Епа, како како си поминавте? Прво и основно прекрасно. Прекрасно, Да, нали? прекрасно. Ние имавме до, до можност да го видиме Париз. Го направивме тоа, меѓутоа тоа што се случуваше таму причината поради која што бевме таму се одржа на на вистина високо ниво и ние сум дека сме двата презадоволни од тоа што го видовме таму, што имавме можност да го да го искусиме, така што да. Очекувавте ли ваква покана или од ненадеж се појави можноста? Па, ова беше објавено уште минатата година во мај, Меѓународната астрономска унија при спремањето на сите овие настани ги објави на нивниот сајт дека а, с, сите национални а, координатори и по 20 студенти од секоја држава кои ќе учествуваат во годината на астрономијата се а, поканети да присуствуваат во Париз. Така и ние се пријавивме од од Македонија јас и јас и Мартин и ете заминавме. Така што... Дали може би сето ова се случуваше како локација, сега ке споменам обсерваторијата Медона во предградието на Париз или сосема на други простори? Не, Медона беше надвор, како што кажавте, тоа е надворот Париз. Тоа е една од трите обсерватории кои што спаѓаат под Париската обсерваторија. Ние имавме можност да видиме само старата Париска обсерваторија која што се наоѓа во во самиот Париз. Ну, тоа е тоа е навистина наст. Да, да, да, дефинитивно. <laughs> да, да. На, за за жал нема беше врнежив ден облачен, така што немавме можност да бевме во куполата и го видовме стариот телескоп, меѓутоа немавме можност или да да отвориме куполата куполата да го проветрееме тој телескоп <laughs> да, да го искористиме. А, да, имаше имаше да, да, да, да, прекрасна архитектура, да кажам, направена таму, каде што можевме да видиме многу стари часовници, каде што уште 1700-тите години се мерело времето и ни беше објаснато како сите тие функционирале на еден посебен начин, па дете видовме такви огромни телескопи кои што иако се стари по неколку стотици години сепак ете се функционални иако сега и поради осветлувањето од пари, са поради тоа што има и многу поголеми телескопи не се веќе толку во функција на да, таа обсерваторија ете бил како председател еден од најголемите астрономи Джовани Касини кој што ги има откриено ете делот од прстените и процепите на прстените на Сатурн, како и многу други откритија, така да што беше едно прекрасно искуство секако за секој астроном. А добро, де стигнавте ли, не ве однесували да, да ја видите Медона или некоја од трите, како што вели Филип обсерватори во Франција, во па, Париз? Па, таму се удржа во, во самата обсерваторија, односно во близина на обсерваторијата во Медона, се удржа е, еден така еден помал настан во кој што беше склоп во склоп на симпозиумот за кој ќе говориме малце подоцна. Меѓутоа не успевме да отидеме таму бидејќи тогаш тоа се одржуваше во тек на предавањата, на тековните предавања од тој ден и на вистина имавме пребрукиран, така редослед на, на настаните таму и распоредот беше на, на вистина блокиран така што не, можевме не имавме време едноставно да посетиме таа обсерваторија. Учесниците, партиципиентите на овој симпозиум, но и уводничарите. А, веројатно дадоа објаснување зошто токму 2009 година е година на астрономијата. Па 2009 година на астрономијата се слави поради 400 годишнината од откривањето на телескопот. Односно, не 400 годишнината од откривањето на телескопот, туку 400 години од како Галилео за прв пат успеал да види некој астрономски објект со помош на не, а, Говиот телескоп. Иако телескопот бил официјално откриен уште година предходно некои други а, дански истражувачи. Дански истражувачи, но сепак тие го користеле за некои други намени и а, не бил користен за да се наблюдува месечината или некои други објекти. Галилео бил првиот а, човек кој во 1609 година успеал да ја погледне месечината, да ги погледне а, сателитите кои што кружат околу Јупитер и сите тие негови наблюдувања да ги запише на еден лист хартија кој што и ден денешен а, можеме да ги видиме и поради тоа токму значи започнала една научна револуција со <clears throat> откривањето на телескопот каде што знаеме во текот на овие 400 години си имаат направено толку значени откритија како за развитокот на човештвото, за развитокот на вселената, зошто ние овде како луѓе постоиме или живееме на планетата Земја, дали ете има можност во некои други околу други сонца да постојат планети секако човеков живот значи една револуција која што не само за астрономијата туку и за многу други науки поттикнала еден напредок за човештвото. Добро, мој млади господа, а дали е познато од каде тргна иницијативата, која потикна всушност иницијативата за да се одбележи годината на, астрономи, на астрономијата? Па, тоа се случи во 2003 година во Сидне на е, глобалното собрание на меѓународната астрономска унија тогаш е даден тој предлог, таа иницијатива се едногласно е прифатено во да се бара од УНЕСКО од Обединетите нации да се донесе резолуција со која што 2009 година ќе биде прогласена за година на астрономија чекор понапред е направен во 2006 година кога Италија го го поднесе до до е, нели до Обединетите нации тој та, тој предлог 2007 крај на 2007 беше прифатен таа резолуција од Обединетите нации и целата 2008 е, траеше текот, односно подготовките за оваа 2009 Ова 2009 ќе имаме е, бројни настани, а 2010 се очекува да биде година на евалуација. И ете така некој е, некој обсек од години, од скоро цела деценија како се обвива процесот на закодина така. на астрономија. Така, нашиот мистик или тајнствен јавувач, што го споменавме од преска со неговиот неразговетен електронски ракопис, ја повтори пораката, ајде погледнете дали можете вие да одгонетнете. Ова ја мислам ни астрономите <laughs> не ке можат да го преведат. <laughs> Значи имаме повторно иста ситуација, но упорен е to je naš e, slušatelj ili slušatelka ne i treta poraka koja što tretio to je voret Treti to bit gospodine je voret ili gospođo e, vo treti to bit e, razgovorno na uh, makedonski jazik uvo pišu da li prašanje ne li za vas дали сметате дека на Марс има живот? Веројатно нашиот слушател <laughs> е потикнат од оние настани не многу одамна пристигнати дека откритија поточно дека на Марс е откриен метан, гасот метан со предпоставка дека метанот е производ на распаѓање на органски материи Но да ве чуеме вас. Да, значи една од опциите. Една од опциите, значи так. токму НАСА имаше една пресконференција пред околу недела дена на која што беше разгледувана токму оваа тематика за откривањето на метан на Марс Метанот беше откриен уште пред неколку години со помош на... Uh, 99-та, пред точно да. деценија за прв пат беше регистриран. Да, а, а, а, сега со помош на леталото на Европската вселенска агенција Марс Експрес уште на многу други локации беше потврдено тоа настанување, но секако има многу извори а, од кај што може да потекнува тој метан. Прво е тоа од вулканско потекло, значи со помош на тие Да не тврдиме ништо, велиш да. прво е од вулканско да, може, може да биде. да биде, е, значи да, така. реков неколку солуции од каде што може да потекно, не е ништо потврдено. Значи може да биде од вулканско а, вулканско потекло, но секако но доволно се знае дека тие геолошки процеси на Марс веќе не се активни, така да малку е веројатно да биде од вулканско потекло, секако да може од животинско потекло, но со распаѓање тоа зашто а, многу од живиот свет токму на планетата Земја во текот на својот живот, односно како што живеат животните, растенијата, испуштаат метан во да. атмосферата, да. значи тоа е тоа е начинот на кој што ги потикнува луѓето, односно и научниците сами да да, да предпоставуваат дека на, може би значи под површината негде на Марс да постојат некои микроорганизми каде што во текот на својот живот го испуштаат тој метан. А метанот а, како како газ поради слабиот притисок и немањето на атмос... доволно густа атмосфера на Марс испарува, односно не е стабилен. Значи мора континуирано нешто да го произведува за да може да можеме да го регистрираме ние со односно луѓето со опремата која што има на Марс. Значи тој процес мора и сега моментално да се одвива на, на самата планета и поради тоа се предпоставува дека може би има некаков животински е, свет, односно некои микроорганизми најверојатно под површината на самата планета, но секако останува тоа со наредните мисии во текот на наредните години да да да да се истражи и да видиме дали нешто ќе се промени. Интересно е што во овој овој пат метанот беше открен со <coughs> телескопи на со телескопи на земјата на на, на Хаваите со помош на спектрометарски методи. А, и интересно е дека метанот е откриен во подречја каде што а, моментално на Марс е лето значи било потребно да, она почва земја да биде загреана и малце да се опушти за тој метан да излезе во толку големи количини, односно големи, тие воопшто не се големи, меѓутоа доволно се големи количини за да можеме да ги регистрираме како некој исплив на, на, на, на метан моментален. Е сега ќе ќе има понатамошни испитувања и во, и во останатите делови на Марс каде што или не е не е, не е лето во поладните делови на Марс за да се види дали дали и тамо постои, дали и тамо има ја, таков некој исплив на, на, на метан. Работата е дека со унапредување на технологијата ние сме во се подобра можност да ги откриваме тие работи попрецизно, дури, дури ако има мали количини, тие, да тие количини може да се детектираат. Да. Така. Добро, Мартине, Филипе, зошто ние луѓето сме толку љубопитни? Зошто сме толку навивачки некако расположени? Мислиш ли дека Да, секој од нас како да посакува да биде пронајдена форма на жив организам и така натаму. Дали и станува збор само за љубопитност, за сакање, сонување, за соништа, или пак може би станува збор за страф. Ако се обидете да ја поимите, нели, нашата галаксија, нашиот сончев систем, другите кои што постојат, дали нема да почувствувате страф од осаменост? Па, токму тоа мисламе дека, нели, е, всушност самата идеја за барање <coughs> на живот е, надвор од планетата Земја, нели? е, е збир од сите тие идеи. И стравот, и љубопитноста, веројатно жилбата да се знае Uh, ние сме сигурни веќе uh, порано се мислеше дека до пред еве до пред една декада и враќајќи се назад две-три декади повеќе се мислеше дека ќе се ќе се открие вонзенски живот кој што е интелигентен меѓутоа сега сваќаме дека uh, малце е веројатно дека тоа ќе се случи во во нашиот животен век понатаму може меѓутоа ако откриеме живот тој ќе биде во сончевиот систем барем тој ќе биде микробиолошки и ако го откриеме, тој ќе биде сличен на нашиот, бидејќи ние сме во способност да детектираме и да разликуваме живот кој што е а, налик на нас, бидејќи само за таков живот знаеме. А, значи, многу многу фактори се вклопени тука во, во самиот процес на откривање на животот во, во на вонземскиот живот а, зошто зошто да го откриеме, како да го откриеме, а, која ќе да, се работи за, за, за стравото до самоност, меѓутоа кога ќе ви текне дека се работи за микроби, односно микроорганизми кои што се обидувате да ги најдете, па <laughs> нели нема некако основа за, за страв нема од што да се плашиме посебно. Мислам дека мислам дека ќе откриеме живот, може би не во сончевиот систем, може би не во нашиот живот, може би нема да, да биде интелигентен, сигурно ќе најдеме некогаш и некаде живот и тоа ќе биде само уште еден доказ дека овој универзум е биопријателски настроен. Ние сме со причина тука не, не, не може тек така, не, не се созове толку едноставно живот, меѓутоа сигурно ќе ќе налетаме на некој друг Добро. жив свет. Да продолжиме ние нанапред на нашава тема барем со едно прашање. Кои се целите и дали беа поставени, воспоставени основните принципи и целите на годината на астрономијата? Па бројни, бројни се целите на вистина на кој што ги воспостави ги втемилија меѓународната астрономска унија и УНЕСКО и и пред се се во нели во во, во со, со цел да се да се приближи да, обштата обштата јавност до астрономијата и општо до науката е, тоа е тоа е некоја главна и најважна цел да се подигне научната свесност помеѓу јавно во јавноста и за да се преку комуникација со помош на астрономијата, или преку тие резултати кои што ги дава астрономијата, преку тие придонеси кои што ги дава астрономијата и науката воопшто, да се да се зближи, да се зближат луѓето од светот, бидејќи има зашто да се да се да зборуваат луѓето и да, да размислуваат на тие теми. А, понатаму да, да се донесе, да се овозможи обшт пристап до сите тие податоци кои што астрономите ги, ги добиваат, за да видат луѓето од прва рака како се, како се работи и што се работи, што се добива, бидејќи најчесто да, парите од доносите одат за истражување нели на тие научни во, во тие научни центри а, за, и затоа научниците имаат намера и сакаат да ги, ги оправдаат тие пари, зашто а, зашто се се употребуваат. А, да се да се подобри а, балансот помеѓу половите кои што се вклучени во во работата во науката и во астрономијата бидејќи знаеме нели и во науката постои тоа некое нееднаквост помеѓу половите, нели машките се се начесто, нели кога ќе видите тие кои колку жени добиле Нобелови награди, на прсти може да се избрат на една рака, е, значи одиме на највисоко ниво, меѓутоа тоа е доказ општ дека и во науката е, има нееднаквост помеѓу половите. Е сега мислам дека тука не е тоа некоја присилна нееднаквост, меѓутоа така се така се поставени работите, како и во секој општество, така и во науката, и затоа целта на, на УНЕСКО и на меѓународната астрономска унија е да се разбијат тие тие табуа, да се донесат. Тоа биле уселенските летачи ако сакате да земете. доминацијата има машките, машките пол. точно, да. Ете, тоа се исто така да се подобри едукацијата во, во формална и неформална едукација во училиштата, во, во универзитетите каде што се каде што се има или научни истражувања да, да, да се подобри едноставно да се повикаат студентите да, да се запишат на тие универзитети на таквите универзитети не не да гледаат само кон обществените науки, туку и кон природните науки и кон еве астрономијата во овој случај, за да може и тие делови, тие гранки да се развиваат. Значи тоа се некои примерни цели на така. на би додал нешто Мартин или Па тоа, да, и многу е застапено развитокот на астрономијата, односно да се потикне во земите во развој. Ете, па и Македонија сигурно тука можеме да, да ја вметнеме, особено тоа е важно за азиските и афричките земји, каде што астрономијата секако и науките се многу многу малку застапени поради тоа што ете знаеме од најважно економската причина секако за развитокот на астрономијата се потребни многу финансиски средства. Секако тоа во прв ред би било потикете да се отворат некои такви аматерски астрономски друштва како што е нашето со размена на телескопи, давање на некоја примарна астрономска опрема, телескопи каде што секако луѓето во, во тие земји би можеле а, да, да наблюдуваат ете, или пак да се потикнат тие астрономски друштва кои што се веќе оформени во земјите во развој, да направат некои предавања, да направат јавни наблюдувања каде што луѓето ќе се запознаат ете, барем со некои а, основни а, делови од астрономијата и ќе наблюдуваат дел од планетите и некои галаксии и маглини кои што можеме а, да ги видиме таму во Вселената годината и уште една цел која што е значајна за годината на сонување е заштита на ноќното небо. Знаеме дека заштита од од премногу светлина, од од премногу сијалици и секакви рефлектори кои што се ставаат веќе по градовите, знаеме сега со индустријскиот развој, а сега кој со зголемувањето на популацијата во градовите значително е зголемено тоа загадување, односно загадување од светлината каде што и контролирано, а и неконтролирано се поставуваат на секој агол најразновидни светилки кои што секако таа заштита не е да се спречат а, ставањето на сијалици и а, по, по, по улиците, туку, туку личното осветување да се насочи кон земјата, односно да не се поставуваат некои рефлектори кои што без потреба ќе ќе, ќе го осветлуваат небото, зашто знаеме сега кој ќе кој ќе видиме сали ги одбележуваат нели со јаки рефлекторски светла кои што да. бијат токму кон кон небото. Кон небото, да. А, а тоа премногу пречи за астрономијата. Знаеме од град колку може да наблюдуваме звезди, а доколку излеземе негде надвор од градот во села или кај нашите баби дедовци, можеме да видиме лјадници звезди на небото. Значи таа светлина што секојдневно се повеќе и повеќе се се јавува во градовите премногу пречи и сега со во текот на годината на астрономијата се појавува како цел, односно тоа да се а, прават закони во државите каде што ќе се регулира како ќе се поставуваат а, уличните осветлувања и најразновидни тие рефлектори во самите држави. Ајде да се завртиме сега, имаме цела серија од прашања што пристигнува на нашиот екран, каде што ги припачаме <laughs> СМС пораките. Да почнеме со ова прашање. До кога ке летаат шатловите? Значи, шатловите, односно единствените што ги има Америка, уште неколку години има тој предвидениот рок на трајање, односно мислам дека имаат уште 10 или 11 мисии кои што треба да да се летаат. 10 од нив ако доколку се 11 идат до меѓународната вселенска станица со цел за нејзина доградба, а уште една која што планирана за мај годинава треба да оди во поправка на вселенскиот телескоп Хабл нивниот век на трајање веќе одамна поминат и сега веќе Америка како и Русија и други те вселенски индиската јапонската вселенска агенција работат на развиток на нови летала кои што ете ќе помогнат за носење на луѓе во вселената и секако до до меѓународната вселенска станица или до месечината и, и така натаму. Сега се надеваме дека во текот на овие две години, значи 2009 и 2010 нема да има некои посериозни проблеми при овие последните летови на Вселенскиот шатл, така да ќе се успее да се заврши поправка до градбата, односно не поправката на меѓународната вселенска станица и сите тие планирани наредни дес, десетина мисии. За еден од овие вселенски летала, токму од типот шатл, Веќе е распишана тендер за продажба, треба да се продаде во 2010 година ми се чини или 2012-та да, да, да, сега да. не. Значи веќе кога кога кога ќе престанат со со употреба во 2010-та ќе се раз, нема да се раскупат, односно сите тие непотребни материјали, штетни елементи од горива што ги има, ќе бидат извадени моторите и ќе остане како на каросеријата, ајде да кажеме, од шатловите. шатловите и а, еден од нив ќе биде подарен на Смитсонијан научниот музеј што се наоѓа во Вашингтон како еден изложбен експонат, а два од нив, односно зашто има уште три преостанети, ќе бидат ставени на продажба каде што не луѓето, ама некои институции кои што секако а, ќе ќе поднесат проекти за како ќе ги потребуваат, ќе можат да ги да, купат. Да, не е многу да биде сигурен јас. Некако убеден сум а, дека многу мочници посакуваат да го купат тој примерок на шатол без оглед на тоа што нема мотори, но затоа шатолот нема мотори, ама тие имаат бујна мечта, па кога ќе се влезат натре ќе се замислуваат дека летаат некаде. Шатловите се на вистина мокни машини, меѓутоа се на вистина скапи за одржување. Тоа им создаваше многу проблем на, на американците на НАСА во изминатите две декади колку што веќе ги користат а, меѓутоа мислам дека да, да, да, да им требаше помалце пари да ги одржуваат, тие немаше да се откажат од нив. А, да вистина се клима машини, чим толку време издржа, да не се случаат тие два кубни настани со челенџери со Колумбија, мислам дека ет немаше да има. се уште ќе станат четирите оригинални шатлови во во нивната флија. Може би некој фантазер сака да го купи токму тој мотор од шатловот па да направи некое необично возило за точно, друмско точно. возило, зашто да не? Да, секако. Тоа би било нешто. Добро, додиме со второто прашање вели вака, зошто служи меѓународната вселенска станица и докаде е поправката на Хабловиот телескоп? Значи, меѓународната вселенска станица служи за престој на луѓе во вселената. Значи, тоа е единствената куќа или постојана вселенска населба, како да наречам, на луѓе во вселената. Незината изградба започна во 1999 година и од тогаш натаму ете со помош на вселенските шатлови и со помош на руските вселенски летала континуирано се носат најразновидни делови поради ете таа кобна случка со Колумбија малку а, дојде до застој на незината изградба, се уште не е изградена, но ете со овие преостанатите а, мисии на Вселенскиот шатол треба да се догради и а, незиниот век на траење се препостава се планира до 2015 иако постојат планови и векот на траење незин да се а, продолжи во на вселенска станица се одвиваат најразновидни експерименти каде што тие астронаути и космонаути а, што се наоѓаат таму секојдневно извршуваат разни експерименти во нулта гравитација се а, растат а, најразновидни растенија кои што се гледа дали можат да обстојат со цел за да помогнат во понатамошните мисии доколку се оди а, со човечки екипажи на месечината на Марс, значи се гледа а, какво влијание има таа нулта гравитација врз развитокот на ете тој растителен свет се носат и мали животни како глувчиња, полжави и исто така се гледа и влијанието кое што имаме вселената врз нив и најразновидни научни експерименти кои што се којдневно се прават на меѓународната вселенска станица. Моментално таму се присутни тројца Астронавтија во текот значи кон крајот на оваа година нивниот број ќе се зголеми на 6. Значи од крајот на оваа година веќе и 6 постојани луѓе ќе има кои што ќе се наоѓаат во вселената. А со Хабл поправката е се надеваме дека ќе се од, од, од, одржи во мај поради проблеми најразновидни како со времето, со вселенски со шатловите, а и со некои расипани делови кои што се појавија на на Хабл, таа поправка се одложи ако требаше уште во септември минатата година да се одржи сепак се одложи за мај годинава и се надеваме дека во мај годинава ќе се направи поправка и ќе се продолжи животниот век на Хабл до негде 2013-14 кога треба да биде заменет со нов вселенски телескоп уште помоќен се нарекува Джеймс Веб, кој што ќе биде пратен во Вселената како замена за Хабл. А до 13-та или 14-та година да очекуваме дека Хабловиот телескоп ќе ни достави интересни научни сознанија и информации од случувањата во Вселената, онаму каде што инаку без него не би можеле да допреме. Зборуваме за одбележувањето на светската година на астрономијата. Бевте во Франција, бевте на тој симпозиум во Париз. Е сега, а, дали беа стриктно, прецизно, екзактно поставени а, целите и проектите што ќе бидат изведени во оваа 2009 година, така наречена година на астрономијата. Па да, тоа бе, тоа е еден процес во кој што разни организации поднесува во текот на веќе неколку години, поточно 2008 година најмногу поднесува проекти со различна тематика или различна цел и со која што астрономската унија ги прифаќаше како како такви. е, најважните се нели тие се нарекуваат веќе сега глобални проекти. најважните се на пример 100 часа од на астрономија кога тој проект кој што треба да се одржи во април поточно на од 2 до 5 април. 2 до 5 април и каде што нон стоп без престан во текот на тие 100 часа на тие 3-4 дена ќе ќе се ќе има во живо значи наблюдувања, активно ќе има наблюдување низ целиот свет. Ќе има од големите обсерватории во живо пренос што работат, како работат астрономите таму. Ќе има предавања, ќе има презентации, ќе има документарни филмови, значи секоја држава се од односно ова проект и секоја држава, секоја организација, секој оној кој што сака да учествува во овие проекти, учествува на, свој, на свој начин, со тоа колку може да придонесе и како може да придонесе, така и за проектите како на пример Галилеоскоп Тоа се работи за е ова е едно од многу поинтересните работи, можеби тоа е едно од побитните и цели на годината на астрономијата преку телескоп, сите оние кои што имаат телескопи да ги извадат и да, да, им, да им возвожат на сите луѓе да да дзирнат, да видат малку низ, низ тие телескопи, да, да ја почувствуваат колку е колку е прекрасно да, да, се, да се видат тие сите објекти, например, и месечината, и планетите, и сите тие маглени, звездинијата, како тие изгледаат преку, преку телескоп проектот е можност да се донесе да, телескоп до секој човек е, на планетата Земја, колку тоа ќе се овозможи ќе видиме во на крајот од годинава. Е, Cosmic Diary е, е, односно Космички дневник е еден од е, поинтересните е, проекти каде тоа е вебсайт всушност Cosmic Diary .org или .org, така, а, каде на, на тој сајт секојдневно, односно секој ден ќе има поеден астроном или човек или професор кој што се занимава со наука со астрономија и кој што ќе раскажува како а, стигнал до астрономијата, што е тоа што тој го работи. Значи од од блиску најблиску што може да се да се донесе а, а, вистинскиот астроном, вистинскиот научник до до човекот. Не, тоа е на многу најлесен начин. Интернетот е на вистина така, во овој случај многу добра придобивка многу интересен проект кој што ќе се обидеме и ние да го имплементираме тука или барем да дадеме на дознаење е таа астроном или нели делот оној проект оној дел да се разбијат границите да се донесе баланс помеѓу половите таа астроном е значи е посебен проект дури дотолку е битно тоа нешто да, да, да помине. Се обидуваме да да ги разбудиме, да разбудиме женската популација на светов, еве, во Македонија, да се приклучи во науката и во, во истражувачкиот дел. Тоа е многу битно истражувачкиот дел. Женската популација да, да, додека е дреблива е опасна ако ја разбудите, не знам. <laughs> можам да кажам еве размислував кога кога размислувам за овој проект ми текнува на сите оние астроном, жени астрономи кои што и денеска ги има и кои што во голема мера придонесуваат, тие се на вистина добри научници и во голема мера придонесуваат за развојот на астрономијата. Во во астрономијата постојат и жени астрономи кои што се пионери во астрономијата. А, да, да не ги набројувам, ако, им, ако ги интересира так. Да. повеќе луѓето може да дојдат на некој од нашите редовни состаноци на Скопското астрономско друштво секој понеделник, 20 часот во просторијата на електротехничкиот факултет. Ќе разговараме за ова, сите оние што се заинтересирани, посебно по, по младите, по младата генерација и посебно помладите од генерацијата од женскиот пол ќе да се приклучат кон науката, да се приклучат кон универзитетите кај нас кои што се занимаваат со наука, со астрономија тие ќе бидат повеќе добре дојдени. Свестно за темното небо оно што го спомнавме, ќе пред зборувавме веќе ќе додадам само дека на, на, на небото треба да гледаме како наследство. Исто како што се археолошките пронаоѓалишта каде што го дознаваме за тоа како нашиот народ, како нашите предци живееле тука, а, истото тоа треба да се пренеси на небото. Тие го тие гледале едно небо кое што е отприлика различно од она денес, најмногу а, во тоа дека гледале на вистина темно небо токму така можеле да ги оформат сите тие со звездија кои што им помагале да се и да се координираат координираат во просторот и да гледаат кои кои делови од годината се погодни за за сеење на културите, за жнење и така натаму, нели нашите преци буквално така, така. се е, организирале, организирале својот живот. Е, From the Earth to the Universe е вистина односно од земјата до универзумот е еден а, проект за кој што се збори за убавината на науката преку изложби да се донесат а, луѓето да, да, да им се прикаже што точно преку астрофотографии да се прикаже на луѓето што се има таму, што може да се види. Ние до некаде го почнавме минатата година да, да, да обележате да. јубилеј 10 години, години и со таа цел со астроизложбата. Со така. астроизложбата и направивме оваа година ќе се обидеме колку што можеме, колку што е во нашата можност да ја однесеме изложбата во низ цела Македонија ако не барем низ повеќе локации во Скопје, луѓето да, да ги видат сите тие фотографии колку пати повеќе да не прашаат што се случува, што е она што го гледаат, тоа не е навистина важно на нас, бидејќи тоа е еден многу едноставен начин да им се доближи наук, односно бавините на вселената да им се доближат до луѓето. Од прилика тие се на тие се ниво, проекти, тоа би било на глобално тоа... ниво, а меѓу друго и тоа е тоа што ние ќе го работиме година. Така, да ве прашам сега дали и вие од Скопското славонско друштво, односно од друштвата во Македонија, дали постои на ниво на Македонија глобален проект со кој што ќе се имплементирате како што самиот велиш во одбележувањето на годината на астрономијата? Да, значи ние како Македонија сме официјално влезени во тие земји учесници кои што ќе одбележат годината на астрономија. До сега има 136 земји од целиот свет кои што официјално на национално ниво треба да одбележат годината на астрономијата и ние заедно со Македонското астрономско друштво сме како главни организатори на годината на астрономија, секако како астрономско друштво, но е, тука можат да влезат сите организации кои што сакаат да помогнат. Секако ние нас ни е потребна таа една логистичка поддршка особено во градовите кои што се наоѓаат над во Македонија, не во Скопје каде што ете ни е потребно да се организираат тие предавања, односно да а, најдеме локација каде што би можеле да ги организираме а, тие предавања, подоцна да се најде простор каде што ете би се направила таа изложба на астрофотографии и сите тие активности кои што ние ги имаме а, зацртано ете ова е еден јавен повик доколку слушателите не слушаат и сакаат да се вклучат во оваа организација секако барем на едноставен начин да исконтактираат со нас ете ако ништо друго барем за обезбедување на тие локации или места каде што би можеле ние во а, другите градови да ги а, извршуваме тие а, предавања активности. активности. Секако тука се планирани многу предавања каде што ќе се одбележи годината на астрономијата како од астрономска гледна точка многу предавања по основните школи секако за да се заинтересираат младите и тоа што ќе биде најинтересно секако поставување на телескопите на јавни локации во Скопје и во другите градови во Македонија каде што луѓето ќе ги погледнат планетите месечината и сите тие објекти кои што може да се наблюдуваат на небото за да сепак ете се доближи на еден начин вселената до нив. Во продолжение ние повторно ќе зборуваме за настаните од вашиот престој во Франција, но ајде сега да одговориме да на барем едно-две прашања што пристигнуваат на нашиот СМС. Вака имате прашање до каде е мисијата кон планетата Плутон? Па се работа за мисијата New Horizons, односно Нови хоризонти. А, тоа е единствената мисија која што до сега која што е предвидена да да оди до планетата Плутон првата мисија до сега, бидејќи патот до таму е на вистина долг, растојањето на вистина големо, патувањето трае отприлика десетина години, меѓутоа со тоа што е лансирана пред отприлика 3 години таа сонда, пред неколку месеци помина покрај Јупитер, значи некаде да на половина пат од наближува до да, Сатурн, да, да, да повеќе од половина пат, пат е поминат. на Сатурн. А, се очекува да пристигне во близина на Плутон а, 2014 година. меѓутоа тоа нема да биде како сите од други сонди, на пример до до Марс или до Венера, <laughs> кој што сме ги имале, а, каде што тоа некоја сонда ке слета на Плутон, туку всушност се работи за не, неколку минутно прелетување на Плутон. А, едноставно нема можност, се уште немаме таква, не е практично да се летате сонда на, на, на Плутон, од поради многу причини, па затоа повторно ќе имаме само сонда која што ќе го прелета Плутон, меѓутоа затоа, затоа таа сонда на себе носи доволно напредни камери и разни инструменти со кои што ќе може за тој краток период за, за тоа кратко прелетување да направи колку што може повеќе мерење, колку што може повеќе фотографии за да знаеме нешто за за тој мини мини систем таму кој што е нели Плутон, Харон и Никс. Плутон со неговите так. две месечини. Следното прашање се однесува на то, конкретно на вашето астрономско друштво. Ми се чини дека во меѓувреме предходно е токму сега на еден начин и одговоривме. Прашањето е кога почнува кога почнуваат курсовите и кога курсевите и кога почнувате со предавање. Предмолку спомнате вие секој панелник и Да, вака... на електромашинскиот факултет. Понеделник и уште еден ден или само понеделник? Да, редовни состаници нашето друштво има секој понеделник во 20 часот, значи во просториите на електро и машински факултет а, а, предавањата конкретно за тој а, курс по астрономија што секоја година а, се одржува започнува негде на пролет, односно во кон почетокот на на март месец и обично има околу десетина предавања каде што се а, предава теми од да. најразновидни основни теми од областа на астрономијата, а секако по повод година на астрономијата, покрај тој курс има и многу други предавања кои што ќе ќе се одвиваат во во текот на годината каде што нема да биде запазен некој термин, односно преку нашиот вебсайт astronomia.com.mk ќе бидат известени луѓето кога ќе се одвиваат тие предавања на која локација и така натаму. Еве продолжуваме на темата Вселена. Овој пат ќе продолжиме со едно од СМС СМС прашањата. Еве го тоа прашање, дали постои организиран превоз до Кина во времето кога оттаму ќе се надблюдува затемнувањето на сонцето. А тоа ќе се случи на 22 јули, така? Да, точно, 22 јули оваа година ќе сега, биде... зошто токму Кина? Зошто токму Кина? Значи, затемнувањето на сонцето е еден а, таков феномен кој што може да се а, наблюдува само а, на одредени а, локации на земјината топка поради тоа што таа сенка која што се случува поради тоа што месечината се наоѓа на патеката помеѓу земјата и сонцето е со а, диаметар негде околу 200 километри и така само одредени локации а, на земјата имаат ето да кажам експлозивна можност во а, текот на затемнувањето да гледа. Значи ова затемнување ќе започне негде а, на бреговите на Африка, ќе оди преку а, Индискиот океан, па преку државите тука од Азија, Индија, преку Кина и за да заврши негде таму на север во Русија е а, токму ова затемнување ќе биде најголемо во ова столетие, најдолго, најдолго и а, се трае 6 значи точно во Кина се случува нај нај време време траењето ќе биде најдолго и ќе биде 6 минути и 40 50 47 секунди, значи да не погрешам. И а, организиран превоз ете од Македонија ние се надеваме дека ќе успееме нешто да направиме, но секако знаеме Кина колку е оддалечена од кај нас и колку а, сето тоа финансиски а, е колку Тешко се по, се потребни за да се оди до таму, па се надеваме ете на претходното затемнување кое што беше во во Турција успеавме да отидеме секако со собствени финанси, а сега за ова во Кина ќе бидат потребни многу повеќе финанси доколку се најдат спонзори или некои институции кои што ете ќе покријат дел од тие финансии, може би ќе се организира некој а, превоз и одење до Кина, но се уште тоа останува под знак прашање. Значи за оние 5 минути и 47 секунди, така? 6 минути. 6 минути и 47 секунди, што ќе речем близу 7 минути. А па не знам дали се исп дали е исплатливо да се патува а... до Кина. Меѓутоа, љубителите на астрономијата... Ја, јас ќе кажам поради тоа. Веројатно би патувале. Да, не само љубителите, веројате, пошто ете имам присуствувано на едно такво затемнување, тој настан е, е не, нешто незаборавно кој што секој човек би го оставил без борови, без разлика дали ја сака астрономијата или не, зашто вие во сред бел ден а, да дали да доживеете да за, затемнување ќе биде или делумно? Тотално, тотално, тотално. Значи таму ќе се случува тотално затемнување, значи во сред ден месечината да доаѓа пред сонцето, настанува мрак, <laughs> да. настанува мрак, значи не е тотален мрак како така, што так можеме да осетиме на земјата, но сепак 90% ете 85-90% е на вистина темно, само хориз, крајниот хоризонт гледате мал дел на светлина поради тоа што сенката не е толку голема за да може да го зафати целиот видлив хоризонт што што може да се наблюдува. Температурата се намалува за негде десетина степени, почнува да дува ветер, барем тоа ние што го осетивме при последното затемнување, така да премногу впечатливо и едноставно останувате без борови кога ќе се замислите се како во тие неколку минути ви се случува и секако тоа е многу редок редок настан кој што може да се наблюдува. Што ќе рече вреди да се појде. Да. Кога сме веќе околу Кина. Колку е реална нивната идеја, нивниот проект кој се однесува на изградба на нов радиотелескоп во должина од дури 500 метри. Значи, тој проект започна точно пред <laughs> неколку дена, иако секако проект сигурно пред неколку години, но почна изградбата пред неколку дена Значи тој 500 метарски телескоп ќе биде најголемиот радио а и воопшто било каков телескоп кој што ќе биде изграден на планетава Земја. До сега најголемиот радиотелескоп беше телескопот Арисибо кој што беше со димензија од 305 метри и се наоѓа во Порто Рико и со него беа наблюдувани голем дел од тие радио е, галаксии или извори во вселената и така натаму секако овој телескоп ќе има скоро дупло поголема по, поголема моќ и дупло поголема површина од од тој телескоп и ќе ќе ќе има можност да се наблюдуваат многу послаби извори, радио извори и ќе биде направен така да да може да гледа многу поголем дел од а, видното поле поради тоа што а, телескопи со толкова димензија не можат да а, се направат и да бидат подвижни во сите делови, значи да се зафаќат целокупниот хориз, видлив хоризонт, туку и како и Арисибо и овој телескоп ќе биде изграден во една природна влабнатина каде што ќе ќе биде поставен а, како а, а, во, во самата влабнатина и а, поради тоа што секако е фиксиран за земјата, а, не може да го гледа комплетниот хоризонт, односно ќе може да наблюдува дупло повеќе од површината што можеше да ја наблюдува Арисибо од во однос на зенитот, односно централната точка нагоре кога ќе погледнеме во небото и а, треба да биде завршен според проектот како што е сега во 2014 година, па од тогаш натаму се надеваме дека ќе имаме и многу нови научни откритија токму со овој телескоп. Така. Телескопи од вакво габарит, од ваква големина, можат ли да бидат лансирани во орбитата онамо на местото каде што е Хабловиот? Па, зашто за да не, меѓутоа не одеднаш, нели тоа е. <laughs> тоа е баш невозможно меѓутоа дел по дел, да. Знаете, оптичките телескопи се оние кои што се лансираат mm -hmm. надвор од од радиотелескопите се само други. Да, да, да, нели mm радиобрановите имаат се со поголема радио се со поголема бранова должина, бранова должина која што всушност поминува непречено низ атмосферата на на земјата, па па дури и кога е облачно, кога врне радиоастрономите немаат проблеми набљудуваат, вршат набљудување. Додека а, со оптичкиот телескоп не е така, нели? А, атмосферата на, на земјата создава го создава на треперење кое што на вистина многу им пречи на астрономите затоа тие гледаат да испраќаат телескопи кои што се надвор од над земјата атмосфера. Точно е 23 часот го најавуваме нашиот хит неделник. 20 и часот и 17 минути само за подсетување за оние слушатели кои нешто подоцна се вклучиле на нашиот бран. Еве ќе кажам дека минатата недела од Франција се вратија наши двајца представници Мартин Стојановски и Филип Парталовски беа учесници и партиципиенти на семинарот на светскиот симпозиум по повод одбележувањето на светската година на астрономијата. Ни носат мноштво информации, па еве да го продолжиме ние разговорот, ни оста не остана уште многу. На една од темите на овој симпозиум се однесуваше и на улогата на астрономијата во обштеството. Па, топно така. сушност тоа беше работниот наслов на, на самиот симпозиум, кој што траеше од 19 до 23 јануари нели, овој јануари. Е, сушност тоа беше вториот настан кој што се случи во, во Во Париз неколку дена претходно од 15 и 16 јануари беше самото отварање, церемонијата по повод отварањето на годината на астрономија, на астрономијата и така сите оние професори кои што држаа некој почасник говори за Простите ке прекинам так. малку веќе споменувате дека церемонијалото на отварањето траел цели три дена. Да, а, да. тогаш станувам љубопитен што се случуваше, какво беше тоа отварање. Па имаше бројни бројни настани на пример. Гламур со Па не, не знам, не, немаше црвени теписи, нели научниците се скромни по природа и на вистина и беше така скромно се <coughs> самата идеја беше да се нели да се отвори годината на астрономијата и а, сите тие цели идеи кои што доведоа до до годината на астрономијата да се да се образлажат. Зашто беше така? На пример имавме чест целиот настан да го отвори Жан Мишел Жар, познатиот музичар, кој што всушност е а, амбасадор на добра волја на УНЕСКО, а, зборав неколку познати нобеловци, научници, истражувачи, истражувачи зборува во главната сала на на, зградата на УНЕСКО, а, на вистина беше чувството да се прес, да, да се простојува таму беше оно што беше веројатно гломорозниот дел. Или А меѓутоа дека имаше нешто посебно во стилот на црвени тепи, на црвен тепик немаше. Се не мислам но... на на некои посебни проекции. Па да, да не, во, во текот на на на целите два дена се... по бевме таму по 12 часа. Нови кои што ќе бидат отворени пред да, вас да, да. да. и така натаму. Точно, а, тоа, тоа, тоа, тоа, тоа, тоа, тоа, тоа, тоа тоа беше и е, целта да се сите оние научници кои што работат на одредена тема, кои што се пионери во астрономијата, најчесто и такви говореа, говореа за <laughs> тоа што го работат, како стигнале да го работат тоа што го работат, што со иднината е, на, на, самите, на самиот проблем имаше многобројни презентации, документарни филмови беа пуштени, презентирани, бевме буквално по 12-13 часа во просториите на, на зградата на УНЕСКО. Тие цело време беше исполнето со, со некои говори, со некои презентации и на крај сето тоа се заврши прекрасно со концертот на квартетот Кронос. Тоа е за оние кои што ги знаат или кои што не ги знаат, тоа е еден прекрасен квартет со кој што има гуда, со гудачки инструменти кој што го презентираа својот а, перформанс а, Sun Rings, односно сунчеви прстени а, со со тематика од астрономијата. А, така што да, имаше гламур, меѓутоа тој беше научен, тој беше а, астрономски содрженски. гламур, така содрженски, да. А, што се однесува да до симпозиумот со работен наслов улогата на астрономијата во обштеството и културата. Uh, токму тоа се покажа. Каде е астрономијата во човештвото, во обштеството, во културата, во денес, кај нас, каде ќе биде во иднината, каде било во минатото. Се збореше разни професори, збора кои што меѓу другото покрај астрономијата се занимаваат и со некои други аспекти од астрономијата, дали социолошки, дали политички аспекти, дали економски аспекти од астрономијата, колку бенефити бенефити има од таа наука. Зборува токму на тие теми, какви се нивните истражувања. Некои спореа за минатото на нели минатото на астрономијата за сите тие археолог археообсерватории, например, се зборуваше и за Кокино. Имаше предавање за Кокино во таа сесија од историјата на астрономијата. Кој го зборуваше тоа предавање? Ѓоре Ајде, Ѓоре да. Така, да, тој поканет веројатно како еден од луѓето кои што се дадено сателите на проектот. Да и кој што вратно знае, што зборим тој беше како како и него, беа на такви научници истражувачи, луѓе кои што се занимаваат со таа тематика, со археоастрономијата, со на, на старите народи од целиот свет, потоа се зборуваше за практично е, етноастрономија. Точно, точно, да, значи тоа беа сесии кои што беа на одредени теми, како на пример за за историјата на астрономијата, за социолошкиот дел од астрономијата, економскиот, научниот дел од астрономијата, токму тоа каде астрономијата во денешниот и психолошки Да, да, да имаше значи, значи аспекти. Да, да, да, да, како како таа како таа влијае на луѓето, нели кога астрономите, аматерите астрономија, луѓето како нас нешто се заинтересирани кога ќе погледнате <coughs> низ телескоп како како тоа влијае врз вас. Прв пат кога ќе погледнете низ телескоп, втор пат и понатаму, откритијата кои што ги правеле астрономите низ текот на, се, на целиот на целата историја научна, како тие влијале врз нивните размислувања, врз размислувањето кои што е, го довале човекот, човештвото да ги да да биде на она на оне ниво кое што е денес. Астрономијата во голема мера имала своја улога во тоа. Е, тргнувајќи научно, меѓутоа завршувајќи филозофски, е, психолошки, социолошки и, и така натаму. Предполагам има уште многу што да се каже за настаните во Франција. Меѓутоа, додиме и на нешто по по-конкретно што е во делот на Вселената, мощно актуелни нешта се случуваат. Се тврди дека американците лансирале во тајност шпионски сателити. Има ли вистина ова? Да, токму ете пред е, неколку дена беше лансирана таа мисија, значи се знаеше дека односно се знае дека ќе биде лансирана мисијата, но само а, обично кога ќе се лансираат било какви мисии се знае нивниот товар, односно што носат, кои сателити или материјали кои што треба да се однесат да, во вселената, кое е нивното име, која е нивната намена, но се случуваат понекогаш и вакви летови каде што американците едноставно ги прикриваат тие информации од јавноста беше се знаеше дека ќе биде лансиран сателит, но само неговото име, односно некоја скратеница таму НЛО 06 или не знам како се вика беше беше кажана и буквално не се ни знае ни локацијата на неговата орбита ни ништо а, а во текот на сите ти мисии се се објаснува каде ќе биде лансиран и поради тоа да. се предпоставува дека најверојатно е некој а, шпионски сателита многу од тие а, познавачи на тие воени тематики или не знам што имаат разни предпоставки за каков сателит највешно најверојатно се работи кој што ќе биде лансиран во геостационарната орбита на, на земјата и за да може да прати одредени географски подречја на самата наша планета. Дали на во Франција имаше представници на Соединетите држави и дали таму беше актуализирано ова прашање? Па за шпионските сателити не, но имаше многу представници од НАСА, каде што дел од нив и вршија презентации на нивните активности, како и на идните вселенски мисии кои што треба да бидат лансирани, особено на тие телескопи кои што во текот на оваа и во наредните години треба НАСА да ги лансира. Секако, НАСА не е поврзана со конкретното они само помагаат во лансирањето поради тоа што се собственици на тие вселенски летала кои што возможуваат да се трансферира тој товар до во вселената но секако за околу лансирањето на овие шпионски сателити е одговор на владата ЦИА или не знам таму која агенција која што ги финансира тие изградбата на тие сателити, а НАСА е задолжена само да ги да има возможности тие да дојдат до вселената да секако тие научници кои што работат таму не се запознаени со таа тематика на тоа што работат тие сателити и така. и така натаму. И додека американците лансираат а, во тајност а, сателити, во исто време пак а, русите се во подготовка да изградат нова вселенска станица. Да, а, нивна идеја, веројатно <laughs> дали им досадило или едноставно има джилба да работат малку сами и да видат како како можат да ги изведат тие работи да поминат преку сите тие проблеми сами. А, нивна идеја е во наредната декада да односно пред 2020 година да лансираат да почнат да лансираат <coughs> серија сателити, односно серија ракети кои што ќе носат товар во земјата орбите кој што ќе со кој што ќе направат собствена станица. Нивна идеја е исто така да да го продолжат работниот век на меѓународната вселенска станица, со што би се продолжиле сите оние нели истражувања кој што за кој што Мартин збореше претходно колку ќе им се оствари таа нивна желба, мислам дека тие слабо им оди со финансиите, затоа затоа и цело време со работуваат или со со со американците и со другите нации всушност ние една нација не може таков проект во целост да изведе сама, на вистина е тоа голем потфат за, за меѓународната вселенска станица се потрошени повеќе од 100 билиони долари, односно 100 милиарди, 100 <laughs> милиарди долари, што е на вистина една огромна, огромна бројка, сам, самата бројка е огромна, ни па <laughs> нели колку колку е во вредност на вистина многу вреди таа меѓународна станица нека име, нека успеат, нека одат сами, па ќе видиме како дали ќе успеат, дали ќе стигнат. Се се надеваат дека преку таа станица ќе можат да ги лансираат своите мисии до месечината, а и до Марс понатаму, што е навистина потребно и, и, и поволно. Меѓународната селенска станица меѓу другото и тоа е незината примерна идеја да служи како некоја почетна станица до месечината најпрвин, за до Марс нема да, да издржи да, да постои, меѓутоа за така. до месечината ќе ќе биде тука. Пред малку и наши слушатели се интересира и ние од овде го иницировме она прашање врзано за планетата Марс, за пронајдениот метан, за можноста да има живи организми на Марс и така натаму и така натаму, но меѓу актуелните прашања врзани за оваа планета е и прашањето што се однесува на роверот Спирит, кој што се најавува дека има големи проблеми, а се наоѓа на површината на Марс. Точно, Spirit и Opportunity се двата ровери кои што се <coughs> веќе скоро пета година активни на површината на Марс во отплека на екваторијалниот предел на Марс. Тие беа предвидени да работат три месеци. Три месеци, 90 дена, а веќе 5 години работат со малку проблеми во однос на тоа за за за, за дека беа изградени, да, да, дека да. беа за три месеци конструирани, работат 5 години, проблемите кои што ги има се навистина занемарливи, може да кажеме, меѓутоа еве, конечно староста ги ги јаде овие мали роботчиња. така што Спирит имаше проблеми, односно се уште има проблеми со со своите мемориски кола, а, со не не одговара а, како што треба на на командите кои што доаѓаат тука од од земјата поточно од Пасадена во Калифорнија, од базата Пасадена. така што меѓутоа и да и да се случи нели крајното и сега да е моментот кога ќе го изгубиме Спирит тие два ровера ја така како си ја завршија својата да, работа направија да, да, повеќе повеќе од тоа што беа за што беа створени. А, мислам дека ако изгубиме ќе изгубиме на вистина две технолошки чуда. Тие се планирани пред една декада, се изградени со таа технологија која што mm. ја имаат а, на на себе прават на вистина направија чуда така што не, со, со среќа нека му е на спирит нека истрпи колку што може за понатаму има други планови има други мисии кои што се спремаат за во блиска иднина ќе има кој да ги замени тие тие два ровери Па добро, ајде тука некаде да завршуваме, но пред да го сториме тоа, да го напуштиме, да ја напуштиме за минутка две Вселената, да се најдеме на булеварите на Париз, Ако имавте малку време за себе, предполагам дека го немавте многу, но колку толку имавте дневно, барем по половина час, по час или по два-три часа, да минете и надвор од она што се вика работен амбиент. И ќе ви прашам, го држи ли Парис се уште оној примат како град на модата, како град на светлоста, како град на шансоната? Каков е вашиот впечаток? Како град на светлината секако го држи епитетот, само кога ќе се доближите до Ефеловата кула и не е потребно ништо друго да видите, зашто едноставно целиот објект е толку осветлен, е успеав да дојам до некој сознание дека се поставени 48.000 рефлектори кои што секој час кога ќе дојде 8-9 часот светат по 5 минути, односно трепкаат и цела Ефелова кула буквално блешти, а на, на да, како лампион, а на самиот врв е поставен ротирачки рефлектор кој што има сноп од светлина кој што сигурно се протега едно километар два и континуирано кружи за тие што го имаат гледано Господар на прстените, многу наликува на таа кулата така што е, се наоѓа Саурон и малку со ние тоа си го поистоветувавме, но секако целиот град е исполнет со, со светлина, а за град на модата секако сега малку може би периодот дека е зимно време па не успеавме да, го, не, да го видиме. Не успеавме да го доживееме тој гламур секако поради тоа што ете можеби немаше толку а, луѓе на улиците и пак зимно време не се носи тој стил на облека каде што луѓето премногу се дотеруваат поради тоа што може, морате да облечете топ, топла облека, но секако има многу туристи, има и е, многу сигурно а, французи кои што ќе ги забележите и секако прекрасен е градот и има на вистина што да се види а и е премногу голем ета за едни наши услови каде што доколку ете не не знаете кај одите може лесно да се загубите по илјадитните илјадниците мали улички кои што таму се испреплетуваат E, i ovo je tema na koja što i nema kraj, no kako i da je, nije to kraj, ke morame evo da i da go stavime, konečno 23 časa i 35 minuti. Vi blagodaram na obajci da vi posakom da gi realizirate. проектите барема во делот што се однесува на оние проекти за одбележување на годината на астрономијата во Македонија за наши услови и со нова енергија натаму на слични вакви собири каде што исто така ќе се напојуваме сите ние како заедница нели преку вас со нови сознанија, но едновремено ќе бидете наши презентенти за да се знае дека и овде и во ова малечка земјичка нели наша се работи на тој план.